Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya eyyuhel muddessir. Ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni tertemiz tut. Maddi manevi kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın. Verdiğini çok bularak minnet etme Rabbinin yolunda sabret. Sura üflendiği gün, doğrusu o çok çetin bir gündür. Kafirlere hiç kolay olmayan bir gündür. قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر لا تمنن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير للكافرين غير يسير أرني ومن خلقت وحيدا مال ve ailesiz tek olarak yarattığım sonra çok çok mal, servet ve etrafında dolaşan oğullar verdiğim, her türlü imkanı önüne serdiğim o adamın hakkından gelmeyi sen bana bırak. جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد Hala da aç gözlülükle imkanlarını daha da artırmama hevesleniyor. Kalla innehu kana liayatina anida. Hiç heveslenmesin. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçı kesildi. Urhikuhu sauda. Ben de onu sarp mı sarp bir yokuşa sardıracağım. İnnehu fekkara ve kaddar. O düşündü, ölçtü, biçti. Kutila keyfe kaddar. Kahrolası, nasıl da ölçtü, biçti. Ay kahrolası! Sonra yine nasıl da ölçtü biçti. Sonra baktı. Derken suratını astı, kaşlarını çattı. Sonra da sırtını döndü, kibrinden kabardı, arkasına bakmadan çekip gitti. Bu büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir dedi. Bu beşer sözünden başka bir şey değildir. Ben de onu sekara atacağım. Sekar nedir bilir misin? Nereden bileceksin? O içine atılanı yer, bitirir. Yine de bırakmaz, eski haline çevirip bu işi tekrar eder. Sürekli olarak derileri kavurur.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 Onların sayısını da kafirler için imtihan ve sıkıntı sebebi yaptık ki ehli kitaptan olanlar, peygambere imanda yakın sahibi olsun, daha kesin inansın. Müminlerin imanlarındaki yakînleri artsın. Ehli kitap ve müminler tereddüde düşmesinler. Kalplerinde hastalık olan münafıklarla kafirler de neticede Allah bu misalle ne anlatmak istemiş olabilir desinler. Böylece Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendinden başka kimse bilemez. Bu, cehennem veya ondan bahseden ayetler, beşere bir öğüt ve uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, iş kafirlerin dediği gibi değil. Aya, ve dönüp giden geceye, ardığı dem sabaha yemin edip şahit tutarım ki, sekar, belaların en müteşidir. Beşer için en büyük uyarıdır. من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر İleri veya geri gitmek durumunda olanlar için en büyük uyarıdır. كل نفس بما كسبت رهينة Ashab-ı yeminden, hesap defterlerini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes yaptığı işlerin rehini ve esiri olacaktır. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون Onlar mutlaka cennetlerde mücrimlerin hallerini hatırlarını sorarak neydi bu cehenneme sizi sürükleyen diyecekler. عن المجرمين أسلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين Onlar şöyle cevap verecekler. Biz namaz kılanlardan değildik. Fakirleri doyurmaz, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmezdik. Batıl sözlere dalanlarla beraber biz de dalardık. Bu hesap gününü yalan sayardık. Bize yaklaşıncaya kadar hep böyleydik. فما تنفعهم شفاعة الشافعين Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda etmez. ما لهم عن التذكرة معرضين Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşattan, arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Bu öğütle yetinmeyip, üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler. كلا بل لا يخافون الآخرة Hayır, onlar aslında ahiret endişesi taşımazlar. كلا إنه تذكرة Hayır, gerçekten bu bir öğüttür, bir uyarıdır. من شاء ذكره Dileyen onu okur, düşünür ve ders alır. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة Ama Allah dilemedikçe onlar ders alamazlar. Saygı duyulup cezasından sakınmaya layık olan da, günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız O'dur.